Beraz, Euskara Aventuraren bigarren edizioari buru egiten jarraituko dugu, datozen minutuetan, izan ere, bueno, ba, getxora, eh, elmugara iritsi eh, baita, Hain zuzen ere, ba, Euskal Herriko zazpil lurraldeak zeharkatu ondoren eta zazpil da emesortze kilometroko bidea egin ondoren. Honetaz, e, eh, itzeiteko telefonoaren beste muturrean, getxotik, bueno, ba, eh, lagun batzut ditugu, lehenik eta ben matxin rafurekin itzein dugu bera bueno, ba, Euskara Aventurako antolakuntzako kidea da, kaixo, egunon e, eh, matxin. E, aipatu ditugu, zazpil urralde zeharkatu dituzutela, e, aurtengo Euskara Aventura mauletik abiatu zen pixka bat, e, zein da horrein arte, e, bueno, ibilbide honetan egin duzuena, eta zen noako balorazio egiten duzute? Bueno, ba, ba bai, e, jazan aurtengo e, abigarrena izan da, eta iazkoa zailagoa zen denetan antolakuntzan eta gauza guztietan, eta ia zan honakoa pizka aterrizago izan da, eta antolaitzen lehentako ba, denbora gehiago izan dute pagazteak ba, ezagutzeko, eta, eta baginik igun gauzak nola inbarri gauzak pizkatu betu ateratzeko, eta ia zan balorapena oso nadaz, eta gero ere jende gehiago ke, eskatu zuen, izena eman zuen e, e, abentura honetan parte hartzeko, eta zinez, behin eta hogi gazte, izugarri, osea, kristona lortu ditugu, eta benetan irakutsi dute, E, kriston e, abentura zale direla, Euskaldu, euskal zaleak direla, eta kriston indarra dute ba, haien artean ba, euskaraz egiteko, eta eta jendea ezagutzeko, elkarlanean e, gauztak egiteko, eta zinez gure balokena oso pozitioa da, zenta zenta zinez jendea pozitago gauza batzutan ez da erresa, baina gauzak e, ongi dira eta pozik gaude, nire esan. Esango dugu, eh? hogeita maika egun, hogeita maika etapa izan direla, eta Euskara erabiltzea, Euskaren erabilera sustatzea hori zen erronka eh, nagusietako bat, baina horretaz gain baitarei bilbide guzti horretan hainbat ekimen eta jarduera ezberdin ere e, egin dituzte ezta? Ba bai, ba, bai, gauza da ez garela berez hogei kilometro horrela ibiltzen ginela batez beste, eta gero aldiz eta pabukatuta eta bazkalduta eta dena garbituta ba beti ba geneukan ba aktibitate bat edo beste batzutan euskarari buruzen beste batzutan ingurumenari buruz beste batzutan eh, ieslariek e, zuten eh, ieslariek partatzen zuten testigantza emateko euskara aventura zalei eta gauza asko gauza gauza asko ikasi dute eta eta zine gero egia da gero adibidez atzo atlikikeko e, eh, e, eh, ainoa tirapurekin egon ginen eta berak ba eman zigun bere testigantza ba zintzen e, eh, futbola futbola futbola nola dagoen nola aurreratu den eta zer egin barren aurreratzeko beraz atzo hori ba, adibidez atzo samenez ba, ba, barrien egon ginen eta aukera izan genuen egiazko iazko testigantza bat izaita eta eta hor adibidez ba E, hor e, ere, ba, gazteak lokartzen ziren batzutan, oza, normala da, hainbeste, hainbeste gonda ibiliz, ba, bat baino gehiago lokartzen da, hori bai. horrela da, normala da. Noskide, eh? bueno, ibilbide luzea dut arikapi egun asko dira, eta esfortza hondiko ba, ba, proa bat da dudarik gabe, ere bai, eh? amasei, amasazpi urte bai. bitarteko, egun daugaita bat gazte, eh? bildu dira, elkartu dira euskara, aurtengo euskara benturan, pentsatzen dut, eh, ba, ba, izanen eh, direla, eh, bai, euskal herriko txoko ezberdinetatik eh, eldutako gazteak izango ziren, ez Ba bai, ba bai, gero egia eh, zan ari hori beste eh, datu positibo bat, e, lortu dugu aurten e, zazti, zazti, parraldeko ekartzea, beraz, e, sei, e, sei eta, eta bat basena parrotik. Eta, eta egia zan zaztiek bukatu dute, Egoaldetik iru baja egon dira edo iru kutsi dute, arrazen batengatik edo batik, eta aldizgo, ba, iparraldeko guztiak lortu dute iristea, eta zinez, ederra da nola iparra eta egoa lotu diren e, ekimen guzti honetan eta lagunak ingira nikoren adibidez nire parean dauzkat e, eta Ane bat urruñakoa eta bestea e, eh, zaiakoa bizkaikoa eta hor laguna dira eta elkarrekin daude eta ez dira eskoa ematen ba, gutxigatik zenta zora, zora ungira ematen dira eta oso polita da, maguztiek ustea. Ba, guazen, eh, bereiekin eh, hitz egitera, bereiek ere, izan dirilako noski, eh, bai protagonista nagoziak, aurtengo Euskara Aventuran. Beraz, eh, Matxin, ez dakit ondoan eh, aipatu dituz bil eh, lagunde dituzula, bi partai ah, eh. dituzula, hasiko gara, ez dakit urbil arekin. Bai. Ba bai, ba eh, ane urrinakoa eta haie berak emango dizue testigantza asko zobeagoan nik egiten adola baino. Beraz, ane mesedes zuri hitza. Bai, ane, kaixo egunon. Kaixo egunon. Bueno, eh eta behin zenako esperientzia izan da eh, euskara abentura zuretzako. Pues eh, izan da eh, esperientzia oso oso bat. izan izena eraiten du, duen bezala abentura bat izan da eta Giga komplikatu batzen astapenean euskaraz e, mintzatzea, eta ez duen usaila etxetan usaila mintzatzea, baina gero usaila hartzen dugu, eta baita ere lagunak egiten ditugu, eta bai etapak xak gogorak astapenean, baina bai abentura bat. Bai, da ba, oso interesgarria da, e, eh, adidez ez nik e, lagun bat badokat bizkaitakoa, aduruan Andrea, eta oso interesgarria da, zen eta ez da kultura berdina, Nez biak euskara e, gira, bai interesgarria da. Ondo alduzu, e, laguna? Bai. Bai, bueno, ba, berarekin, eh, mintzatuko gara. Ados. Bai, bai mi esker. Andre... Nik Andrea ditu, bai. Andrea hori da, eh, bizkaitarra. Bai, eta... bai, zaiakoa. Euskara Ventura, pixka bat zure ikuspuntutik, zenonako, bueno, esperientzia izan da zuretzako? ba, itxugarrizko esperientzia, oza, e, eh, zin hobea. bokatzeko Andrea, e, pentsatzen dugu horrengo urtean ere, e, beste Euskara Aventura edizio bat izanengo e, antolatuko dela. E, bueno, e, gonbidapena luzatuko zenuke jendeari edo gaztei bereziki ba, horreako esperientzia batean parte hartzeko? Pues, ezke, izugarrizkoa dela, ezke, ez daukat itzi e, itxi ez daukat e, hau azaltzeko behira. Bagaude orain ibiltzen eta bagaude abesten oso posik gaude guztiok. Pena garekin, baina posik eta ezke itxi gabe geratzen zara. Osa, itxu bakarrik hori daukat. Osa, bai. iaian egarrez gaude guztiok eta oso posik, osa, bada... Esperientzia polita, eh, dudari gabe. Bai, superpolita, bai. Bueno, ba, mi esker, bai. eskerrik asko, eh. Iruei, gurean izategatik. Mila esker. Hori, hori, hori.